luka simoori sappo e joyi rendinnooɓe juuti e bakkadinooɓe fof ina ɓadatonoomo ngam heɗaademo farisa en ɓe e sariyankooɓe ɓe ngoni e ŋormaadi ina mbiya o jaɓɓotooɗo bakkodinooɓe ina ñaamda e mumen e nder ɗum o tindanniɓe ɗum ɗo so tawii gooto e mon ina jogii baali teemedere te majjiraama heen gootu mate wonaa woppat capanɗe jeenayi e jeenayi ɗii nder ladde yiiloyo majjungu ngu haa yiita ɗum so yiitiingu o towira ngu weltaare so hooti galle makko o renndina sehilaaɓe makko e hoddiiɓe makko o wi'a ɗumen mbeltodo ɗe am ngati mi yiitii mbaalam majjunoongu ngu hono noon moɗo wi'a on weltaare wonore dow asaman so bakko dinowo gooto waacciimo hoore mum nde ɓuri wonande toon capanɗe jeenayi e jeenayi feewɓe ɓe cohlaani waaccaade koye mumen nde walla so tawi debbo jom buuɗi sappo kaalis danejo majjirama hen gotu bele huɓɓata lampa fitta galle o yiiloro hakkille mum ha yiitango so yiitingu o rendina sehilaɓe makko e hoddiɓe makko o wiya beltotoɗe e am ngati mi yiiti mbuɗam majjunongu ngu hono noon mboɗo wiya on ko noon maleykaji allah ɗi beltorto e bakkodinowo gooto baacciiɗo hoore mum o wi'i kadi meeɗi waɗde gorko gooto joginoɗo ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe miñiraaɗo o wi'i baaba o baaba tottam geɗelam e ngalu hee baabiraaɗo o fecci ɓe ngalu mum waɗi balɗe seeɗa miñiraaɗo o renndini ko joginoo fof ɗannanii leydi goɗɗu ndi ulli toon ngalu mum e geɗe kaantoriɗɗi ndeen o fiɗɗi heege bonge arii e ndin leydi o fuɗɗi tampude o jokkodiri e gorko gooto jeyaaɗo e ndin leydi on ƴettimo omo aynana ɗum bamɗi tugi o muuyanooma hay ñaamde e cinde ɗe bamɗi tugi ɗe dokketeeɗe kono o heɓaani nde hakkille makko arti e makko o wi'i hoore makko no foti gollantooɓe baabam ñaamata haa ngoppa miin moɗo maayo ɗo heege mi hootat galle baabam mi wiya ɗum baaba mi tooñi allah mi tooñima mi natti handude e wiyeede ɓiye jaggiram no gooto e gollotooɓe maa ɓeeni ɗon tan o ummi o fayi to baaba makko baaba o soynimo to woɗɗi ɓernde mum heewi njurum dogi fiili e makko uurnimo ɓiɗɗo o wi'imo baaba mi tooñi allah mi tooñima mi natti handude e wiyeede ɓiye kono baaba o noddu sarwoɓe mum ɓe wiɗumen jawnoɗe gaddoye wutte ɓurɗo yodde o ɓornonmo mbaɗanemo feggere e feɗendu mbaɗanonmo paɗe e koyɗe gadde e gayel paygel ngel kirson ɗum nyaamen beltoɗen sabu ɓiyam oɗo ko maynoɗo wurti ko majjunoɗo o yitama tan ko ɗungu ngu fuɗɗi ndeke e on sahaa mawniraaɗo o wonnoo ko gese ndeen o ari haa o faandima galle o o nani gaaci e duƴƴe amooɓe o noddi gooto e sarwoɓe ɓe o naamndi ɗum ko ɗee dille ngoni oon wi'imo ko miña arti baaba ma wari gayel payngel ngel sabu allah yooltiimo e dow jam tan mawniraaɗo o tikki salinaadde galle o baaba makko yalti woni e tefde mo o jaaɓi baabiraaɗo o o wi'i ɗum min moɗoɗi gollono maɗa ɗiɗo duuɓi fof mi meeɗa salade yamirore ma a meeɗa rokkude mi hay bortel ko mbaranmi sehilaɓam kono ɓiye oɗo bonnoynoɗo ko gurdannoɗa to rewɓe yeyoɓe tebbuli mumen arta tan mbarana ɗum gayel payguel ngel baaba o wimo ɓinguelam an gonduɗa ñande fof koye am ko jogimi fof ko an jeeyi ala e sago noon beltoɗen beytoɗen sabu mine oɗo ko maynoɗo wurti ko majjunoɗo o jiitama